Rosa Mercedes Ayarza Morales estis remarquinda perua pianisto, cant-instruisto, componistino cae folkloristo nascita en Lima. Xii studis canton cae pianon ce Claudio Revagliati cae el staris ec de la agio de hoc ciel concert pianisto en recitaloi cae ec de la decquara, ciel dirigento de ecclesiae corusoi. Rosa Ajarza successis acquiri renomon cae esti annoscita de tiamai eminentai criticistoi, ciel la plei bona pianisto de Sudamerico. La presento ciu gainis al sci la plei grandan laudon, estis la premiero de la malfacila cae bela concerto en la de Schumann por piano cae orchestro en 1909. Pliain malsamain facetoin havas la interesa arta personetso de Rosa Ajarza, char, kiel folcloristo, si cultivis ambau aspectoin, kiel compilisto, pro quiu si estis nomita conservanto de creola folcloro, posteno quium si plenumis cum vera fervoro cae successo. Cae, en sia creiva agado, si enfocusigis pri la uso de ritmoi, melodioi cae folclorai cef temoi. Si stiligis plure in traditia in temoin, ciui en sciai versioi aciris novan vivon cae qualiton. Sia heimo estis ceneio de vesperei musicae presentadoi, en ciui paradis mulatoi cae samboi, copleroi cae dancistoi, de ciui si audis repertuaron quiu gestiam ne estis vaste disvastigita efter siai propra socia sfero. Con tiu influo, si reconstruis antiquain musicain practicoin, ancau contribuante per sia propra creivu. Danke al sia laboro, conservigias popularai music pezzoi sur not linearo cae cum transcribita i textoi. Si compilis la strat reclama i cantoi de Lima, tiui strat cantoi ciui ec de la dec sepa iarcento estis transdonitai voce de generatio al generatio. La verco estis premierita in 1937 che la societo antrenut. Kiel componistino, si creis quelcain liederoin, religiaen musicoin, lerneiai cantoin, corusain aranjoin de creolai cantoi cae tiel plu. En ci tiu plexa catalogo, estas cantoi de granda lirica forto cae melodia delicatezzo, ecce popularai colorai pagioi de ritma varmo, cae sen nombra strat reclamai cantoi. Inter la plurai gravai meilos tonoi, ciuin Rosa Mercedes ajarsa marquis en la vivo, estas du. Esti gimem, ciu transcribis en partituron cae cantotexton, unu en la unuei marinerae, la concepella. Si ancau respondecis por la unua foio que folclore spettaclo er la Perua mar bordo estis presentita en la municipa teatro la cefa sceneio de la cef urbo quiu gistiam en 1938 estis mal permesita por la Perua populara musico. Si ancau organisis cae dirigentis orchestrain cae corusen grupoin, presentante concertoin cae publicain presentoin de balletoi, operetoi cae zarzueloi. Resume, si estis constanta vigligisto de la lima musica medio. Si ai includas Pregones limeños, cae estampas criollas por cantado caipiano, la conche perla, marinera aranjita por sep vocha joro, el picaflor, india bella, canto por jor aranjo, lerneiai cantoi. Rosa Mercedes Ayarza representas la transiron, inter la canzono de la malfrua decnaua y cae la comenzo de la dudeca y arcento. Quancam ciu musico captis sian intereson, estis la cantoi de la marbordo principe de Lima, quiui vecis viglan passion en si. Sia originala verco qui el componisto, pobus esti considerita la fundamento de la Perú a mar borda canzono comence de la dude callar cento.